Maria el Francio, estis poetino de la vectua iarcento. Academiuloi consideras shin la unua conata virino quiu verquis frans lingvain versoin. Siai lais, musicigitae poemoi, estis, cae ancorau estas, vaste legatae cae influis la postan disvolvigion de la genro de romantica heroa literaturo. Sia anta un sia geografia de veno, cae aliai datenoi, oni deductis el sia propra vergo. En unu linio el siai publicigitai vergoi, si diras, mia nomo estas Maria, cae mi estas el Francio. Eble si nascigis en la nuna Francio, sed logis en Anglio dum sia plencrescula vivo. Tio ci evidentigas per la facto che in Anglio estis trovitai multai el siai textoi. Ancau estis prescaut certe che xi cae sia lavoro estis conata en la cortego de la regio Henrico la Dua de Anglio cae lia egzino Eleonora de Aquitanio. Crome, existas tia tempa prescribo de sia laboro cae popularezzo de la angla poeto Denis Piramus, quiu mencias en uno el siai vercoi la music poemoin de Maria academiuloi datis la vercoin de Maria interproximume proximume 1160 cae 1215. Ili estas dedicitai al nobla regio, generale supposata kiel Henrico la Dua de Anglio, au eble lia plei agia filo Henrico la Iuna regio si scribis en la franca norda dialecto francien cun iom da angla normanda influo. Crome, si flui parolis la latinan same kiel la mes anglan linguan cae eble la britonan. Quar vercoin au colectoin de vercoi oni atribuas al Maria el Francio. Si estas l'autorino de La Lais de Marie de France, kiel oni nomas shian canzonaron. Si verkis sen du fabloin, quelcai el ili estis popularai fabloi de sia regiono, cae aliai estis traducoi de la mes angla a la francien de la esopae fabloi. Si ancau vercis rapporton pri la legendo de la purgatorio de Sancta Patrick, sur base de latina texto. Crome, lasta tempe, estas discutata sia autorezzo de la vivo de Sancta Audrey. Maria estas chefe conata pro siai lais, estas certa spezzo de canzono componita en Norda Europo, cefe en Francio cae Germanio. Multae celtae cae bretonae legendoi adoptis la formon de lais, inter ili tiu de Tristano cae Isoldo. La lais de Marie de France estas collecto de dec du racontai musicigitai poemoi el quelcai cent linioi ciu. Si assertas en la antau parolo que si audis tiaen racontoin el bretonai trovadoroi. La bretonai lais certe existis antau ol Maria electis verci la temoin, sed si ebli estis la unua quiu presentis tiam novan genron de raconta lais. Tiu canto cutime havas pluren strofoin, el quiui neniu havas la saman formon. Resulte, la musico consistas el fragmentoi quiui ne repetigas. Citio distinga gin de aliei oftai spezoi de musicai versoi de tio periodo exemple la rondo au la balado. La canzonoi de Maria el Francio esta serio de oxilabai versei scribajoi kiui vasigis parte er la vocia tradizio de la bretonoi. Ili estas racontai poemoi generali pri cortesa amo prescribante la aventuroin de aparta heroo. Male la heroi de mese pocai en amigioi, la roluloi en la racontoi de Maria ne serchas aventuron. Contraue ocasas al ili aventuroi. Siei lais estas rimarcindae cefe pro la am pro sia originalezzo, cae la de la prescriboi, kiui consistigas meilo estonon en la tiama literaturo. En la plei multei canzonoi de Maria, amo estas liguita al sufero, cae ili enjavas adultain rilatoin, amain trianguloin cae aventuroin. Ofte, dum la zeno estas prescribita en realisma de talo, la heroa janchillas, transformillas al alispeza estajo. Maria iras tien cae reen, inter la reala cae la fantasia mondo, lerte esprimante delicata innuanzoin de emozio. Estas conservitai quin malsamai manuscriptoi de la lais de Maria, sen nur unu enjavas la completan serion de dec du. Tium ci colecton gardas la brita biblioteco. Se Maria estis tiu, quio arrangis la vitson de la lais en la colecto, eble si intensis, contraste, montri la positivan ca negativan efficoin de amo. La neparei lais laudas roluloin, quioi esprimas amon al aliai homoi dun la lais parai, avertas che amo limigita al si mem povas causi malfelicion. Du lais mensias region Arturon cae lian cavaliron de la ronda tablo, cio igas Maria el Francio la antau ulo de granda parto de la posta Artura literaturo. La lais de Maria representas multa maniere transiran genron inter la provinciae am textoi de pli frua epoque cae la romantica traditio quio disvolvis citium temoin. Ili enconducis novan literaturan genron conata quiel cavaliran literaturon, quio daure estis populara por aliei trisent iaroe.